benvinguts a un, un nou programa i una nova edició de, de Rujo, Rujo Ràdio. I eh, res, el tema que acabem d'escoltar, quin era? Eh, bueno, eh, per encetar la temporada hem posat un tema de Crucifix, que és un grup yankee i que suposadament els d'Agnosti Front van agafar per a, com a referència, perquè o sigui, a la veu, el so, el riff, jo inclús diria que, que molts riffs estan copiats directament del disco, no? Sí Eh, les opinions polítiques no. Les opinions polítiques no, perquè ja no sabem de quin, de quin, de quin palco és ja agnostifró, perquè el crucifix som, bueno, tenen bastant crítica social. Sí, de fet eh, hem del moviment d'anarcopunt dels Estats Units, que Exacte. el que es coneix és més l'anglès, no? al contrari que el hardcore es coneix l'americà i molt poc l'anglès, l'anarcopunt sí. és més l'anglès i no el, eh, l'americà i bueno, són, en aquest sentit són només oposat a Agnostic Front no? Ja, i només, només veien les portades dels discos, per exemple el de eh, Humanization, que és com la cara de dos, dels dos xiquets ahí plorant, que semblen molt a les portades de, que va començar a, a fer Discharge en Anglaterra, amb, mostrant així la crítica social que va bé cap a les guerres, cap, a les desastres, cap als desastres sí. així nuclears i... La, la guerra de les Malvines. La guerra de les Malvines, molt bé però bueno, això en els propers programes, com que tenim un especial a Anglaterra i sí. pendent, ja pa parlarem més eh, en profunditat del, del tema. No? I bé, pues, canviant de tema un poc, que bueno, eh, és el primer programa que tornem a fer de l'estiu. Este any ens hem endarrerit una miqueta perquè un l'any passat mes, no, un mes van coincidir, van començar a fer el programa el 30 de juny no? I guany doncs, ja estem a 30 de juliol i... A 31. A 31. I no, no, no era desde el primer, o sigui... Sea. Bueno, per, perquè també, o sigui, la situació, la situació la que teníem que jo no estava així i, i bueno, també tenim un membre menys, Clar, home, no li veia jo sentit eh, fer jo un programa, un programa sol, almenys. Has fet un monòleg tu ahir. Sí, eh? <laughs> Bueno, t'agafes el Salva, claro, fas un monòleg, tu. Portar un convidat al programa, però bueno. I bueno, jo crec que posem un altre tema i així anem amenitzant el programa, o què? Val, eh, quin anem a posar? Pues jo posaria un tema de, dels Yankees també, perquè de True Sons of Liberty. Van a dir-nos que som uns imperialistes. Sí, som uns imperialistes. Però no, però és molt la, la música imperialista. Clar que sí. Bé, posarem el tema de Die For Me, que està en el, en el disc de Two Songs of Liberty de Dance With Me. La portada està xula, t'agradaria. Bueno, l'has vista, no? Sí, sí. És la mort d'ahir en un cementeri. Ja, és, un, és un grup que va anar des del punk eh, bastant primitiu, no? Va, va evolucionar cap a lo que es diu el del rock, no? que és el, el fenomen este del el rotllo gòtic, de, el, el post-punk que era en Europa, i que no, que estava més influït per les vanguardes i, i per, eh, no sé, per els paisatges industrials de, sí. de les grans ciutats i el de rock pues, té més influències de la cultura gòtica, no? de la cultura més popular americana, és a dir... Sí, que està relacionat amb el tema de, claro. dels morts... Clar, i després també pues, les típiques sèrie, pel·lícules de sèrie B americanes mm. i, i després el so a vegades s'aproxima més al, al hard rock aquest americà dels 80 també, que a mi quan s'aproxima molt això ja no m'agrada tant, però... Encara que el primer EP que tenen el, es diu No Police, crec, que és, bueno, és hardcore ràpid i un rotllo dels 80, rotllo Minor Street i això. A mi tot, tot el que escolta m'agrada d'ells. Eh? Sí, ah, bueno, a mi este disco m'agrada molt. Jo... Fa, fa poquet me vaig pillar una reedició, tio. Tot, sí. tot no ho he escoltat, però el que he escoltat la veritat és que a mi sí que m'agrada. Eh, bueno, ara Bueno, pues ahora eh, si vos agrada también. Ahí va. Hey. Esperem que el tema que heu escoltat us hagi agradat i eh, avui eh, la gent que ens ha, ens ha seguit des de l'any passat, si se'n recordeu, es van fer un programa on eh, repassàvem com, eh, quina era la situació actual, o sigui, perdó, quina era la, situa la situació l'any passat. Sí, eh, respecte pues això, eh, quanta gent érem que escoltàvem hardcore o punk, quina gent és la que ens veiem en els concerts, quina i com havíem arribat a aquella situació també. pues, Pues, eh, doncs, res, en aquest programa el que es volia fer era parlar de com ha anat l'hivern per a la comarca en, eh, Sí, fer com una mica de repàs, resum, de com, com les coses, els xicotets projectes que vam iniciar l'estiu passat, pues quina incidència han tingut, no? perquè si ho fèiem també era la finalitat de poder, pues, de poder crear i generar alguna cosa amb gent que li pogués agradar o Pues no sé, es esto saber, no? Sí. la verdad es que <laughs> la incidencia, la incidencia desde, bueno, desde Aramatej no sé si es perlacador, pero calor, pero tan negativa, no? Sí, la situación de la comarca continúa igual de deplorable que, que o yo creo que, creo que han yo no? creo que han mejorado bueno, Crec que veig coses positives en el sentit de que han millorat coses però han empitjorat coses. Per exemple, un exemple. En tema de concerts, ah, han pitjorat. Sí, ha, han pitjorat perquè durant l'hivern no s'han fet cap concert, ah. saps? Ah. També caldria veure per què no s'han fet concerts i és el que parlem abans de que eh, han desaparegut tots els espais possibles que ja havien per fer un concert que l'any passat ya bien, no? ya no parle de centres socials sino de, que ya demanaríem, de que ya demanaríem tot que ya un intento per ahir de fer-ne un però bueno, no sé i otros aspectos que han empitjorat pues, bueno, que han millorat pues, yo creo que no sé, pero trove que ya con que la gent eh, escolta una miqueta més de música Sí? Jo, jo crec que sí, jo crec que sí. Ja, bueno. O sigui, no es pot manif... jo crec que no, no ho podem veure i no, i no es pot visibilitzar perquè de moment no n'hi ha espais on puguem claro. tindre en comú i eh. compartir la música com pugui ser un espai per fer concerts o... saps? I això fa que no, que, que, que no ho veiem i no siga visible, però jo crec que la gent sí que escolta més música i això. Jo espero que tingui raó. No, no, ho, tinc, eh, no ho tinc molt observat. Eh, bueno, la... Eh, és, és una... És una interpretació que faig jo, saps? De, ah, sí, sí, sí. A l'hora no, de parlar no. amb gent, això veig... Ah. Però bueno, no sé, potser m'equivoque, eh? Jo observo per això, no? l'apatia que n'hi ha als pobles, no? que la gent continua estancada en les mateixes coses de fa 15 anys, no? que ja, però això jo crec que sempre passa, no? O sigui, sempre passa sempre ha passat i segueix passant i no només passa en l'àmbit musical sinó en l'àmbit polític sí, sí, sí. en l'àmbit musical en l'àmbit, jo què sé sí, bueno és, eh, el, el que jo veig és que clar, la situació està en, la, en fàcil accés de, a, informa, a informació que ens dona internet per exemple podria, podria superar-se perfectament no? sí però clar, pues, eh, no sé, era, no sé si és ja eh, l'ambient que n'hi ha als pobles que, no, que tampoc n'hi ha la gent eh, té molt poques inquietuds en general sí no? eh, ha... sí, és el que em parla sempre és, o sigui, la gent a l'hora d'administrar el seu oci i de gestionar-lo doncs prefereix una, una gestió feta per una altra persona, per una tercera persona, que bàsicament pugui ser un ajuntament o sí que... en el tema de música pugui ser eh, bueno, el mainstream de la societat a l'hora d'establir de, de rotllos, estils musicals o... I que no es planteja que pugui haver alguna més enllà del que està gent. Sí. Perquè bueno, tu pot, una persona pot dir eh, hi ha alguna cosa més enllà però no m'interessa i és una actitud que és respectable no? Mm. però, eh, yeah. però clar, la pregunta és la gent coneix alguna cosa més yeah. sí, bueno, jo crec que això que quan tu decideixes que alguna altra persona faci les coses per tu yeah. o sigui, a, a banda que desapareix la, te la teva curiositat per les coses desapareix el fet de que, de que pugues descobrir noves coses yeah. i te conformes amb el que hi ha i, i... sí, perquè suposa que estaràs a gust en aquesta situació també. Sí, bueno, també és, una, és un plaer il·lusori, saps? Ja. És com dir, bueno, pues, si, per exemple, amb el tema polític, doncs, si la gent està bé i diu que té llibertat perquè la democràcia li facilita la llibertat, i, i li dona treball i que no necessita i, més llibertat que la de poder triar els pantalons exacte, pues, també si, ell pensa que està a gust, però realment està a gust? És una llibertat il·lusòria, no? Home, però clar, si el seu concepte de ser lliure és això sí que exacte, està a Exacte, exacte. Per això, per mi és un concepte il·lusori, perquè no és real, ah. saps? Però bueno, Bé. Eh, per no empalagar tant de la gent, sí, posem un altre tema. Bé. Anem a posar ara, anem a parlar, anem a creuar el Charco i anem a l'Anglaterra dels anys 80 per posar un tema dels Stupids sí. el tema Elephant Man no sé si tindrà alguna cosa a veure amb la pel·lícula de... era Cronenberg o David Lynch, ara no me'n recordo un, un dels dos no ho sé, jo ahir no, no tinc idea bueno, ahí va, Stupids motherfucking Every you get, you call you free The people used to run and fear But now they pay to have you near Bé, doncs eh, el, seguint en el que estàvem parlant, eh, pues això, ja hem explicat un poc com eh, està la situació en la comarca. Bueno, un apunt que abans no hem dit eh. és que, bueno, que, que de grups mmm, seguim més o menys igual, Pero ha surgido ha un nuevo grupo que es el de... Bueno, están assajant. Bueno, es un, es un grupo que ya siempre hem parlat de que s'havia fet, pero... Sí, l'any passat per ya ja s'havia no? Sí, pero ahora siempre que se van a agarrar a mes continuidad. Es el grupo de, del José y de Lluís y del Paje. Que ya a veure si ven algún y i, comenten un poco de qué va la cosa. <laughs> Sí, sí. Pero ve si així les coses han anat, anat un poc malament eh, en València pues les coses han, han millorat bueno, des de l'any passat que les coses en València van millor claro. perquè des de que van obrir la residència pues, la veritat és que han vingut claro, la residència jo crec que s'ha convertit en un eh, en un lloc per on passen tots els grups exacte, sí, ja és un lloc que quan ve un grup de gira pues, a banda de que tenen un bon contacte amb la xata Negra, pues, s'ha convertit en un lloc per on poden passar tots els grups. Ja. I si baixa un grup a Barcelona, ja. com va ser el cas de Tragedy o Saint Red, pues saps que es podràs veure la residència que... Bueno, no, això... <laughs> Bueno, jo no vaig ser És puntual. Que sí, és puntual i no va molta gent. Un impresentable. Sí. <laughs> Jo no, jo encara com estava en Barcelona i es vaig poder voler. Jo no vaig poder voler. Els dos, que si, si arriba a estar així, vaig amb vosaltres i no puc entrar, us mate, eh? Clar, però nosaltres arribarem a hora, el que passa és que ja... ja estava ple. Ja estava ple. Una putada. Pues, això no passa tots els dissabtes en la residència. Ja, jo, jo... Perquè moltes vegades... Eh, quan vas a la residència, de vegades hi ha més gent que està fora, sí. que va allí a prendre no sé, com, suposa que com hi ha beguda barata sí, sí que... i se pot fumar... Com un joc de moda, no? I... Sí, pues la gent va quan hi ha concerts, però s'està més... Hi ha gent, de vegades hi ha més gent fora que dintre del concert. Sí. Bueno, és una llàstima, no? Però... També, també és un poc trist, no? Però que... Sí, eh, és, jo trobo una llàstima per als grups que van, perquè a lo millor o sigui, vaig a un grup i, i veu ambient, però després al concert Clar, no... hi ha com poca gent, no? Sí, que, però jo crec que a lo millor molta gent de la que va i ni entra concerts ni res pues, a lo millor, no, que molta gent de, de la que va i no entra concerts eh, després pues, a lo millor saber l'any que ve on està saps? Pues, ja. a lo millor ja se passa la moda d'anar ahí i jo què sé pues, ja. o estar-se a casa ja directament no sé. ja. però bueno mm, en concerts per exemple que vas anar tu de Red Dons i Glam no? sí, sí està, estava molt ple, no? Estava molt ple, era el diumenge, el diumenge de Pasqua. De Pasqua. I estava, estava ple de gent. Sí. Mm. I eh, el dia de... El dia de la US, per exemple, no n'hi havia molta gent. No, el dia de la US no hi havia molta gent, eh? I era un, era un bon concert, també. Sí, però veu que la gent estava de ressaca de Sant Joan. Té o... No? Sí, era Sant Joan, el dia després de Sant Joan. I Bueno, nosaltres vam tocar també les Knife allà. Sí, tocareu, això va ser per desembre, no? Sí, que tampoc va triomfar molt, no hi havia molta gent. Però bueno. Però bueno. A vegades també molta gent també agòbia, no? Vull dir que està bé també... Sí, jo la veritat és una cosa que no m'importa el tema de la gent, no? no. Que, hi ha gent, 10 persones... Però pues sí, no? Ja va bé. Per fer un poc... Perquè l'experiència d'ací... <laughs> Saps? Home, però sí, sí que venia gent. Sí, ja, però vull dir que o sigui, no només per els concerts de Montesa, sinó que en general, si sigui, a 10 persones en un concert, pues bueno, claro. Ah. saps? Així no treballen a lo millor 10 persones que aniran a un concert. Ja. Sí, jo crec que sí, 10 sí. persones sí. sí. sí. Entre amics i familiars. <laughs> Home, sí, per anar a veure el grup de Dolçaina, pues segur, ne trobar a, a 200, no? no? <laughs> Bueno, esperem que el primer concert d'Artificial Beach hi hagi com a mínim 10 persones. Sí. I, bueno, Posem un altre tema i parlem del fenomen de moda que està ara. Sí, anem a... Sí? Anem a posar eh, un grup que crec que són anglesos, però no ho sé segur. Jo crec que sí que són anglesos, sí. sí. I, um... vaig estar mirant uns vídeos de YouTube i, i després vaig buscar pel, Wikipedia. per Wikipedia i crec que era anglès, eh, si no recordo malament. Eh? Bé, bé. Anem a posar un grup de, de post-punk dels 80 que se diuen Skeletal Family i bueno, anem a escoltar-lo i després seguirem, vos contarem el que, del que anem a parlar. acaben d'escoltar l'Esqueleta Family, el tema de Promised Land, i bueno, a mi quan escolte Esqueleta Family en general, este tema no, perquè este tema el trobo com més amenitzat, mm -hmm. més, més melòdic i això, però quan escolte la resta de cançons me recorden molt a, a Belgrado. A Belgrado, sí. A Belgrado, que és un, un grup nou de Barcelona que fan post-punk i bàsicament és el post-punk del que estàvem parlant, que és com està com com així un poc de moda a, a partir de grups com Roy Observers i això i bueno, no sé pues, jo sí que veig que en, en determinats ambients sí que trobo que n'hi ha, ha molta gent que està escoltant de nou pues, com i això, Clar. està bastant de moda Sí, no, és que hi ha com una moda dels, dels 80 no? i això pues, està ja arribant a tots a tots els nivells no? també jo crec que en els 80 la barrera eixa de això és hardcore, això és punk, això és psicobili, això és... no existia tampoc tant, no? No, perquè tampoc és una cosa que, que acabava d'eixir i no estava com encara o sigui, definit i fins que no arriba a normalitzar-se no, no pots diferenciar, no? Sobretot quan comencen a sortir, jo crec, quan comencen a sortir l'estil propi, comencen a sortir influències d'altres estils i van eixint subestils, ja és quan comença a posar límits entre, ja sabes, hardcore dels 80, sos de final dels 80, els més hardcore dels 90, saps? Clar, i també no sé fins a quin punt la moda del post-punk ha aparegut a partir de la pel·lícula de Control Your Division. Vols dir? És que... Eh, sí, però és, és, relativament, és relativament nou, és del 2005, no? O 2006? 2005, 2006, però clar, Your Division... Eh, siguiente un grupo bastante influente. eh, era yo yo veo molt que había quedado como un grupo eh, y de ¿sabes? poperos, ¿sabes? Tipo, pues yo sé, los planetas y con el fent sí. versión Sí. ya La, habitación roja esta también fue no de... Sí, fue un concert que era todo de versión de Joy Division. No? Que, bueno, que, que señal de la incidencia que ha tenido grupo grupo en, en muchas no? no sé, no, el postpunk no ves que fora un estil que, pues, eh, que veies per, eh, per ocupes, ni centre social, ni com vulguis dir-li, no? Ja. Jo crec que el que atrau molt és eh, tota la foscor que aporta Clar. el postpunk, no? Sí, però que... El rotllo de que ocupa i això. Clar, i que realment, pues, no sé, eh, així com eh, els grups de cruz també eren, són molt foscos, doncs és una altra manera d'entendre la fosfor, no? Vull dir que a lo millor també ahir Joy Division és un grup eh, que realment és de punt fosc i és ahir com un grup pont, no? Que si escoltes això pues, te fa que te puguen agradar després eh, altres... No? Perquè a vegades jo crec que escoltar un grup de música una, perdó, passar d'escoltar un, un estil a un altre, el fet que n'hi hagi un grup pont, no? que estigui ahí a cavall entre dues coses, sí te fa que t'acostumbres a escoltar uns tipus de ritmes i uns tipus de coses que potser millor mm. anar directament a una cosa és molt... Ja, evidentment, sí, sí. No, aleshores Joy Division, bueno, era, era un grup que molt fosc, però que tampoc se n'anava tant de, de lo que n'hi havia pues, de, de, del punt dels anys de finals dels 70, no? Ja, per això és el que parlàvem abans, que o sigui, Joy Division encara conserva pues, molts ritmes o sigui, la bateria, el ritme de bateria no s'apropa tant ja al post que, que se nota més que té més semblant amb el ritme base que dèiem del pop dels 80, saps? Com per exemple Esqueleta Family, la cançó que acabem d'escoltar, mm -hmm. o sigui, si li traus determinades coses de la guitarra i això, o sigui, a la base queda, sembla pop dels 80, no? Clar però claro. que, que, que, que, que te pot agradar o no, a mi m'agrada bastant Sí, a mi també però ho compares amb el, amb el postpunt de Joy Division i veus que el, el ritme ser de fons s'assembla més al punt del 77, no? Eh, o sigui, és punt. Clar, però el segon disc ja no, el, el disc de Closer... Ja, clar, el de Closer no. Que a mi també m'agrada, però ja és... Ahir ja n'hi ha molt, més, més teclats i més coses que, que és això, no? Que, que ya es un, un disc que sí, que si t'agrada perfectamente si te agrada el disco anterior te agrada ese también pero claro ya obri una porta a muchas cosas coses sí. y res pues, pues no res, yo esperé que igual com s'ha posat de moda el post un de moda el hardcore de final es 80 tanta, ah. no, no sé, no sé ja que... llamo a casa de Nueva York porque, yo creo que es no, els 90 están ahí, yo eh? creo que la moda de 90 están ahí jo crec que estan a punt d'aparèixer, no? Sí. Ja... Home, a mi no, em, no em desagrada que tornara a grups com rotllo Eival, eh, Mainstream, així a... A mi, a mi que tornara a les Creamo i tot això m'agradaria, perquè... Això ja no sé, ho hauria de pensar-ho ah, abans. No, no, a mi, a mi m'agrada, però clar, encara queden uns quants anys per a que torni tot això. Vull dir que... pues mira, jo vaig a, a portar el meu graner d'arena per a que torne record dels 80, de finals dels 80 de Nova York i posarem un tema de, de Side by Side Va. i Viladall que més o menys per a mi defineix el, el hardcore que l'estil de hardcore que més m'agrada no? i que s'apropa a lo, de, a lo que fem en Artificial Beach no? Ah, I, i, i els cru cru, però jo crec que jo els cru macarrilla sí, eh? sempre <laughs> sense contemplacions ahí de Fíjense, ah". bueno, ahí va. you got to say about those who surrender, about those kill. crew. You hate. ja està bé i eh, res esperem que us hagi agradat i que, amb què anem a despedir-nos avui? En què anem? Ah, doncs anem a despedir-nos amb una cançó d'antidogmàtics i com que hi ha tant de rebombori polític i això, doncs <laughs> posarem el tema este de Fuego a Moncloa a veure si la gent s'anima <laughs> i res eh, a veure si el proper programa ja si ja fem un programa més com més estructurat, amb seccions com ho fèiem abans o, o farem un, algun especial també, no sé si el proper sí, algun especial sí que n'hi ha preparat no? per ahí. i bueno, ja tindrem el nou fitxatge d'estiu incorporat. Sí, vol. Sí, vol. Suposem que, suposem que sí. Home, la clàusula de rescisió el que sí. Sí. sí. <laughs> No, però bueno. Y, y res, pues... Que, que vaya a ver la semana. Venga, veo Dios. Tus palabras fuego, tu meta con fuego, no serás. Libertad de partidos, políticos de color, policías y tus atentados de tu libertad. La de las puertas, aquí espera ya. Ahora lo prueba, a la de revolución. Ahora lo prueba, a la de revolución. Ahora lo prueba, a la de revolución. Ahora lo prueba, a la de revolución.